jiyo ya ga yaro sai gaba yaro faƙari sai shi ainihin sabiyu ina yaran nan da aka kawo mu ina yaran nan faƙari abu usaidin nahu ya rasu lalla sai babansa abu usaidin ce to ai manzan allah mun maida shi gida saboda mun ga kashe gantu da wani aikin sai mun ga kawai bari a maida shi gida ƙari sai manzan allah ya ce ma ishmuhu to ina sunan yaran nan wani suna kuka sanya mashi shi yaron da aka haifa din wani suna kuka sanya mashi ƙala sai ya ce fulani mun sanya mai suna wani kaga ya ce hina wuli da lokacin da aka haife shi wannan ya nuna cewa babu laifi ana iya sa ma yaro suna ranar da aka haife shi babu laifi ana iya sanya ma yaro suna a ranar da aka haife shi ana iya ɓoye sunan kuma sai bayan kwana bakwai sai a ce ga sunan yaro amma malamai suna cewa kusan aikin manzan allah sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe shine sanya ma yaro suna ranar da aka haife shi shine abin da ya fi faruwa a ƙarshen rayuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam mun gane to da manzan allah ya ce mai sunan shi ƙala fulanun sai aka ce sunansa ne to anan da aka ce sunansa wane ba a faɗi sunan ba marwacin da ya roto hadisin bai ambata mana sunan wannan sahabi ba a wanda aka sanya mashi ya dai ce sunansa ne mun fahimta bai faɗi sunan shi ba to kala sai manzan allah ya ce la a'a wannan sunan bai yi ba lakin sai dai ismuhu al-munzir sunansa munzir sunansa al-munzir kaga mai manzan Allah ya canza masa suna daga wancan suna wanda aka sanya mishi ya dau ya sanya mai wannan suna na al-munzir mun gane shine babin da shi Imam Bukhari ya kulla a wannan babu wannan ya nuna cewa wannan suna da aka sami yaron baya da kyau domin idan da sunan yana da kyau da manzan Allah bai canza masa ba sannan hadisin yana nuna cewa babu laifi ana iya canza sunan mutum idan dai wannan sunan ya kasance baya da ma'ana mai kyau saboda manzan Allah ya canza suna kaya ga wannan hadisin wannan hadisin hadisi ne sahihi yana cikin da bukhari imam al-bukhari ya roto shi a cikin da bukhari babu abgadil asma'i ilallahi babi na gaba zai karantar da mu sunan da Allah ya fi fushi da shi sunan da Allah ya ke ki Allah yana fushi da wannan suna wani suna ne a cikin sunaye Allah ya fi fushi da shi imam bukhari ya ce haddasa na abul yamani na Shu'aibu Ibn ابن Hamzata, همزة haddasa na abu zinadi anil arash an abi ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhnal asma inda allahi rajulun tasamma malikal amlak wannan hadisin an karbo daga abu huraira allah ya kara masa yarda abu huraira yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce akhnal asma'i suna mafi muni a wajen allah kamar yadda imamun nau ya fassara akhna a cikin sharhu sayo musulun ai abhashu wa abharu suna mafi muni wani lokaci kuma akhna yana zuwa da ma'ana ahalaka lissahibihi al-musamman sunan da ya fi halakar da mai shi ko sunan da ya fi muni manzala ce shi ne sunan nan a wajen Allah inda lahi azza wa jalla a wajen Allah mai girma da daukaka shi ne rajulun mutunan da ta samma malikal amlak da ya sanya ma kan shi suna malikal amlak ko kuma aka sanya mai wannan sunan malikal amlak yana nufin sarkin sarakuna sarkin sarakuna to ba a sa wannan sunan suna ne mai muni Allah baya san shi mun gane sannan suka ce malikil amlak din ko da an fassara shi da wani yare ne ba wai sai kawai da larabci ba ko da da hausa ne a ce sarkin sarakuna babu kyau wannan suna suna ne na allah mun gane to ba a san a sanya wa mutum irin wannan suna wannan kuma shine sunan da ya fi muni a wajen allah mai girma da daukaka Allah ya sauwaka wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi yana cikin sayul bukhari قال البخاري باب من ismihi. Wa بتسجير اسمه وعليكم Kamar? a limami abin bai bai da wani abu limami kamar shugaba ke nan ma ka fassara shi kamar shugaban sarakuna kenan tunda imam al asali shugaba yake nufi ba nufi wannan Yau sarkin sarakuna shine Malikil amlak malamai sun ce wannan sunan ba a so a sanya wa mutum shi domin shi ne suna mafi muni a wajen allah akwai ruwa imam muslim wadda ta kayyade da cewa ranar lahira a ranar lahira shi ne suna mafi muni wanda allah baya so akhna kuma wani lokaci na ɗaukar ma'anar ahalaka ma'ana shi ne sunan da ya fi halakar da mai shi da mutum ya ya makan shi wannan sunan zai halaka saboda mai yana ɗauke da alfahari yana ɗauke da alfahari to wani alfahari zai iya jin shi ya ɗagawa ko ya girman kai sai ya zama to ya halaka to babi na gaba zai karantar da mu man da a akhar bi tasgiri ismihi hukuncin mutumin da ya kira wani amma bai kira shi da sunan shi ba sai dai ya kira shi da tasgirin sunan shi a larabci akwai abin da suke ce ma tasgir shi ne ba sai da za mu kira shi da hausa ba misalin shi ne da hausa mutum ne sunansa nura misali za ka ji ana ce mashi dan nura ana yin haka eh in aka ce dan nura ba ana nufin shi ba nura ne mahaifinsa ba kamar ana nufin dan karamin nura ko nura karami to wannan shi ake ce ma tasgiri dan nura ko in mace ce ma ana ita ma ana tasgirin sunan a ce yar wance ba ana nufin diyarsa ba ana nufin wannan sunan mai shi yan karamin to wannan shi ake ce ma tasgiri mun fahimta to ya halatta ka kira mutum da irin wannan sunan ka bar sunansa ka kira shi da sunan tasgirinsa ka yi mai sunan tasgiri ya ce haddasa na musa kala haddasa na alkasimu ibn al-fadli an sa'id ibn muhallab an dalik ibn habib kala kuntu a shaddan nasi takbiban bishafa'a fasa'altu jabiran faƙala ya tulaiku muhalli shahid samitun nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙul ya na minan nari ba da dukulin wani na hannun na ƙar'un ladi ta ƙar'un wannan hadisin an karɓo shi daga ɗalƙi ibn habib dalki ibn habib tabi'i ne kala ya ce kuntu a shaddun nasi takbiban bishafa'a na kasance ina ɗaya daga cikin mutanen da suke tsananin ƙaryata ceto ceto a kiyama shi wannan mutum yake cewa yana cikin wanda suke ƙaryata ceto cewa ba ceto a kiyama mun gane burbushin aƙidar kawarijanci ne da mu'tazilanci ya shigar masa sai ya zama ya samu irin wannan tunanin a lokacin yace yana cikin waɗanda suke karyata ceto ceto musamman wanda za a fitar da mutane daga wutar jahannama kun san za a yi ceton da sai an dinga shiga wuta ana ɗauko mutane ana maida su aljanna to shi abin da ya ja masa ko waɗanda suke da irin wannan tunanin waɗansu ayoyi na alƙur'ani suka kalla kamar fadin Allah ta'ala yuriduna an yakhruju minan nari sai Allah wa ma hum khariji na minha kaga nan Allah ya ya fita daga wutar nama, kamar ah, eh, eh, innal ladina kafaru law anna lahum ma fil jami'an wa mithluhu ma'ahu la yabtadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma yuqabbilu minhum wa lahum azabun alim nan ma sai ce yuridu na an ya harju minan na suna nufin su fita daga wuta amma ba za su fita daga cikinta ba mana in sun shiga za su dawoma a cikinta to ire-iren waɗannan ayoyin wanda suke tabbatar da alkuludi finnar dawama a wuta ba sa nuna cewa akwai yiwuwar a fitar da mutum daga wuta to irin su ne su 'yan khawarij suke hujja da su cewa babu ceto a fitar da mutum bayan ya shiga wuta a kai shi aljanna ba wannan cetar to sai zama to wannan dalki ibn habib ya sami irin wannan tunanin to da ya sami wannan tunanin sai ya gabar ya tuntuɓi malamai da haka sai ya ce fasa altu jabiran sai ya je ya samu rubban malami a cikin sahabai jabir ibn abdullahi sai ya tambaye shi ya ce mashi kaji kaji kaji matsalar da nake fama da ita ko tunanina me za ka ce mun gane a ruwayar imamu ahmad a Musulun nashi ya ce falakitu jabiran sai na tafi wajen jabir ibn abdullahi faƙaratu alaihi kullu ayatin zakara allahu azza wa jalla fiha kuludi ahalin nan." ya ce da ya je sai da ya karanta mashi duk wata aya wadda ta nuna 'yan wuta za su dawama a cikin wuta ya ce to kuma an ce za a ceto ga kuma waɗannan ayoyin ya za mu amalance su ya kenan mun gani faƙala sai jabiru ya ce ya ɗulaikun ya ɗulaik kaga ya yi ne ya tasgara sunan ya yi tasgirin sunan sunan shi ɗalƙi ibn habibin sai ya ce ya ɗulaik ya kai ɗan ɗalik kaga ya yi tasgiri wannan shi ne hujjar imamul bukhari cewa ya halatta ka kira mutum da tasgirin sunansa ba za a ce ka yi laifi ba ya ce ya kai ɗulaik samitun nabi sallallahu alaihi wasallama ya kul ya ce da kunnuwa na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya kurju na minan nari ba da dukun za su fita daga cikin wutar jihannama ba da dukunin bayan sun shige ta sai sun shiga za a yi za a cece su a fitar da su a kai su aljanna ya ce wa na hannu na ƙara'un ladi ta ƙaraun, wannan ayon da kai dinga kawowa ma mun karanta su ba haka suke nufi ba mun gane ce wannan ayon da ka karanta yanzu ma mun karanta su a can ruwayar imamu ahmad a cikin musnad ya masa wata magana ya ce masa abinda ya ce masa ya ce masa ya tulayin ya ce mashi ya tulaik a turaka a ƙara'u likitabin Ni wa alamu bi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi kai ɗan tulaik kai yanzu kana ganin kafi ni fahimtar alƙur'ani kana ganin kafi ni fahimtar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka ya ce masa sai ɗulaikun ya ce a ya ce a ya ce wallahi babbi ka sanin zuba kafi ni sani sai ya ce in nan da zikara'ata ha humul mushrikuna waɗannan ayon da ka karanta duk tana magana akan kafirai ne mushirkai su ne in sun shiga wuta ba sa fita walakin ƙaunin asabu zunuban amma mutanen da musulmai ne suka yi zunubi ba uzzibu biha aka yi musu azaba a wuta sun ju jami'an gaba ɗaya za a fitar da su dai musulmai ne wa ahwa biya daihi ila daihi da ya gaya mashi haka sai ya nuna kunnen shi da hannuwansa ya ce idan ban ji wannan daga bakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ya shiru mana yana nufin allah ya masa abin da ya cancanci a yi wanda yau manzan allah karya to da wannan sai ya fitar mai da wannan shubhar sai ya fahimci cewa waɗancan awi da ya dinga kwasuwa yana karantawa to awi ne wanda suna magana akan mushrikai ne shi kuma sai ya buɗa su awi ne wanda suke awi ɗauke da hukunci wanda yake khas a hukunci ne wanda ya taƙaita a kan kafirai shi kuma sai ya buɗe shi ya mai da sha'am da musulmin da wanda ba musulmi ba shi ne jabir ya nuna masu cewa wannan kuskure ne waɗannan awi suna magana ne a kan mutanen da suke mushirikai su ne in sun shiga cikin wuta babu ranar da za su fito daga cikin wutan nan amma man an amallahu alaihi bil islam fala ya fiha wanda kau duk wanda ya imani ko da ya shiga wutar jihar jihannama baya da wama a ciki mun fahimci wannan wani yana daga cikin falalar imani duk wanda ya imani daidai da kwayar zarra a aƙidar ahalin sunna komi yake yi na laifi inda ya babu shirka to ba zai dawo ma a wuta ba kawai hadarin da ke ciki in ka shiga wutar shekara nawa za ka yi shi ne abinda ba a sani ba ita wuta ko kwana ɗaya kai cikinta an samu matsala amma dai a ce ya dawoma a wuta to musulmi bai dawoma a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wataala zai fitar da shi bi shafa'a da ceto Allah sanya mu cikin ceton manzon Allah babu yud'a ar-rajulu bi ahabbi bi ahabbi al shi. ilayhi babi na gaba zai karantar da mu cewa idan za a kira mutum to a kira shi da sunan da ya fi so a habbil asma ilai sunan da ya fi so duk mutum za a ga yana da suna kila ɗaya ko biyu ko uku to amma cikin sunan nan akwai sunan da ya fi so a kira shi da shi shi ne sunan da ya fi so ko sunan da ta fi so a kira ta da shi in mace ce to a musulunci in za ka kira shi da wannan sunan za ka kira shi amma kila yana da wani laƙani bai so ana kiransa da shi 'Kar ka kira shi da shi kila yana da wani suna na banza wanda aka sanya mashi bai so a kira shi da wannan karka kira shi da wannan sunan ka kira shi da sunan da ya fi so a cikin sunaye mun gane ko da irin abin da ɗalibai suke 'yan makaranta za a gadin malami ana sanya mai suna bai dace ga wannan muna da ladabi ne ga malami a kira shi da sunansa shi ne girmama kuma shi ne ladabi sannan kayan za a kira mutum karka kira shi da sunan da baya su shi yasa dai in ka ga mutum yi kokari ka san sunan shi amma in sunan bai da kyau yi kokari ya kwatanta mashi abun gane akwai wani bawan Allah yana dan tabin hankali haka a katsa da yake to shi dodo ake ce mashi dodo waɗansu kuma suna cewa da yawa mutane sun ce ma ah, ban san sunan shi da ainihi ba sai dodo ɗin da ake ce mashi to kaga mutum ana ce mai dodo bai dace ba amma wani lokaci in hankalinsa ya dawo sai ku zauna ku ta labari da shi sannan sai na kirawo shi na ce mashi zauna ya zauna ya ce mashi kaga wannan sunan da ake cewa na dodo ni dai ba ni jin daɗi ina kiran ka da shi da allah ka gaya min ka na ainihi yadda in na ganka sai in kira ka da shi sai kalla ya ce kai mala ba ni sarkin in za ka ce min dodo na ka ce min dodo na <laughs> ta ce ta Allah ya kiyaye ya kawai shi za a ce da dodon a ce da dodon shi shi wakil bibi ne ba a ce wai su da shi da ainihi to ana kiran mutum da sunansa na ainihi sunansa da ya fi so ba a san a kira mutum da sunan da baya so sunan da nakali ne ko sunan da yake wani lokaci ma sunan banza ne aka sanya mashi to sai ga ana jin mutum da shi alaikun sura na eh. eh eh amma ba ka kira shi da shi ba sai dai za ka faɗi ka faɗi don a gane yanzu wannan za ka faɗa ne don a gane shi amma bai kamata ka kira shi da shi ba wani ko wani ma in sunan ya bi shi sosai ko kuka kira shi ba bai gane a wani lokaci sai ka ce kai da kai wani ke yana wannan kokarin yaro in ji kowa an ce sunansa baban gida kowa ya zai yi kokarin cewa kai a sunan ka na ainihi sai dinga kiran shi da shi sai dinga akwai wani ya mutum akwai wani yana nan katsina sunansa ibrahim na ainihi amma sunan kakan shi ne aka sanya mashi sai aka dinga ce mashi babawo sai na tambaye shi da ce kai ya sunanka yake na ainihin sai ce ma aika ji kaji sunana ibrahim to saman sunan kakana ne sunan baban baban shi ne sai ake ce mashi babawo to sai na ce to ni zan dinga ce maka ibrahim sai ce to ba komi aya ma fi san haka to yanzu kwanne ya ce min duk duniya ni kaɗai ke ce mai ibrahim <laughs> ba wai da aka da ya ce ibrahim kawai ya san ni ne kawai amma da gidansu da ina da ko ina babawan kawai ta danna ibrahim ɗin ya ce da yawan mutane ma basu san sunan shi da ainihi ba sai ya gaya musu ce shi wa sunan shi ibrahim ya ce to ka kokari ka rike kakka ya ba kamar ta sunan daga <laughs> to malam ya ce haddasa muhammad ibn abi bakirin al-muqaddami قال حدثنا محمد ابن عثمان القرشي قال حدثنا ذياد ابن عبيد ابن حنزله قال حدثني جدي حنزله ابن هذيام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجبه ان يدعى الرجل باحب أسمائه اليه واحب كناه wannan hadisin ya ce manzan allah san in ji uh, hanzalatu ibn hiziyam ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana so ya kira mutum da sunan da ya fi soyuwa gare shi yana son ya kira mutum da alkunyar da ta fi soyuwa gare shi idan manzan allah yana kiran mutum da sunansa yana kuma kiransa da alkunyarsa to yakan so ya kira mutum da sunan da ya fi so haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake so kai yakan so ya kira mutum da sunan da ya fi so bai cika son ya kira mutum da sunan da baya so ba wannan hadisin yana da rauni a albani yaro nashi a cikin da'iful adabil mufrad nashi amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya kiran mutane sai da sunayensu wanda suka fi so suna mai ma'ana shi ya sanya ba za mu ga ya dinga canza mutane sunaye saboda wannan maslaha babu tahawili ismi asiyatu wannan babu zai karantar da mu canza suna sunan asiya asiya asiyatu bisad ina aka samu mace wannan suna ana canza shi ba asiya ba bisil wannan shi baya da matsala asiya bisat to wannan sunan baya da kyau domin abinda asiya to yake nufi mai saban allah to kaga bai dace a sa mutum mai saban allah ba to idan aka samu mace an sanya mata irin wannan sunan za a canza wannan sunan sai a canza mata wannan sunan a saka mata wani suna wanda yake mai kyau قال Bukhari Haddasa na sadakatu ابن الفضل قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم آسية وقال أنت جميلة wannan hadisun an karɓo shi daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yarda abdullahi dan umar ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan asiya ya canza ma wata mata ana ce mata asiya ya canza mata suna zuwa jamilatu ya ce mata anti jamilatun sunanki jamila daga yau mun gane kaga kenan ana iya canza wannan suna daga asiya a maida shi zuwa jamilatu ita wannan jamilatu din wasu yaɗin da waɗansu malamai sun ce ɗiyar umar ce sai na umar yar uwar abdullahi dan umar in ce nan, sai aka yi kuskure aka sa mata wannan suna to sai manzon Allah ya sanza mata wannan suna ya sanya mata suna jamila haka imamun nau ya faɗa a littafinsa al-majmu Sharhul muhazzab mun gane a cikin isaba kuma al'isaba fi talibin sahaba an ce jamilatu bintu thabit zauji umar ka kada ismuha asiya fasan ma ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama jamila an nuna matan umar ce ya aure ta haka asiya bintu thabit sai manzan allah ya canza mata suna ya sanya mata suna a sunanta jamilatu ibn abi shayba shi kuma yace anna amatu li umar yuqalu laha asiya ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jamila shi kuma a ruwayar ibn abi shayba ya nuna baiwar umar ce baiwa ce ta umar ta zo da wannan suna asiyatu sai manzan allah ya canza ya sanya mata suna jamilatu mun fahimta to da ya sanya mata jamilatu asiya sunanta da manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya akasa sunan mai kishiyar asiya ba mai biyayya ba to da sai manzan allah ya sanya mata suna mudi'atu ko wani abu kamar haka nan mai biyayya ga allah to sai malamai suka ce abinda ya sa manzan allah bai yi haka ba domin shi wannan sunan akwai taskiya a cikinsa shi kuma duk sunan da yake dauke da taskiya ana son a guje shi mun fahimci wannan bayanin to sai manzan Allah ya sanya mata jamilatu bai sanya mata mudi'atu ba muhallin shahidin mu dai shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza ma ita wannan mata wannan suna حدثنا علي ibn abdullahi الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد ابن عمرو ابن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فسألته هو فسألته عن اسم أقت له إنه قال فقلت اسمها برته قالت غير اسمها fainnan inna biya sallallahu alaihi wasallama nakaha zainab binta jahashin wa ismuha barratu fagayyara ismaha ila zainab wadda kala ala ummi salama hina ta zawaja ha wa ismuha wa ismi barratu ta sami a ha ta da'uni barrata faƙala la tuzakku an fusakun fa inda Allah huwa alamu bil barra minkum wal fajira sammiha zainab fa qalat fa hiya zainab fa qultu laha sammi fa gayyirhu ila ma gayyara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sammiha zainab wannan hadisin an karɓo daga muhammad ibn amru ibn ada muhammad ibn amru ibn atsa tabi'i ne yake ba mu labarin cewa annahu da kala ala zainab binta abi salama wata rana ya je wurin zainab diyar abu salama diyar ummu salama afwa diyar abi salama diyar ummu salama kenan mun gani zainab sunanta yariya ce karama diyar ummu salama ce lokacin da manzan allah ya aure ta tana karama da ita tare gidan manzan allah sai ta zama agola a gidan manzan allah ita wannan zainab ne to bayan manzan allah ya rasu da dadewa yariyar nan ta girmama ta zama malama to shi ne muhammad ibn amru ibn aɗa yake ba mu labarin cewa ya je wurin ta wata rana da ya je suka gaisa fasa alatu an ismi uktin lahu indahu to akwai wata yar uwar shi muhammad ibn Amur din yar uwarsa ce sai zainab din take tambayar ya sunan wannan yar uwar ta haka kun fahimta ya sunan wannan yar uwar ta haka qala fa ya yace sai na ce ismuha barratu sunanta barra wadda ta barranta daga sabon Allah wadda ta barranta daga alfasha ta daga shirka ta daga duk wani abu wanda Allah baya so sunanta kenan qalat sai ta ce masa gayyar ismaha to wannan suna ka canza shi ka canza wannan suna baya da kyau ka canza mata suna to me dalilin cewa a canza sunan sai ta ɗauko masa tarihi ta ce fa'innan nabi sallallahu alaihi wasallama na kaha zainab binta jihashin wa ismuha barratu ta ce kaga lokacin da manzan Allah ya auri zainab binta jihashin sunanta barratu a lokacin da ya aure ta fagayyara ismaha ila zainab wanda Allah mai na mata suna zuwa zainab wadda kala ala ummi salama hina ta zawaja ha wa ismi barratu ta ce lokacin da manzan Allah ya auri ummu salama ya suke da ummu salama da mahaifiyarsa ce lokacin da manzan Allah ya aure ta wa ismi barratu su lokacin suna na barratu fasa mai a hata da uni sai manzan Allah ji ta kirawo ni ta ce ke barra faƙalisa sai ya ce latu zakuwa an ce kada ku tsarkake kawo nan kuma da wani irin barra kuma fa'in Allah huwa a'lamu bilbarrati minkun walfajira wal fajira Allah wanda ya san wanda take barra a cikinku, shi ne kuma ya san wanda take fajira ba sai an kira ta barra ba in barra ɗin ce Allah ya sani in ma ba ita ba ce ba Allah ya sani sai ce sami ha zainab ku canza mata suna daga yau ku ce mata zainab faƙalat fahiyya zainab sai Umar salama ta ce shi kenan sunanta zainab shi kenan daga wani rana sai ta zama zainab ta gashe da a sake sunan ba sai an sake yanka rago ba ba sai an yi taro ba a nan ta ke kawai za a ce tuni wannan suna ya koma kaza kun fahimta shi yasa na ce muku wannan mutunan wai sunan ɗiyarsa buhariya kai tun da ya yi kusure ba suna ba ne ba wannan kuma zo tara mutane yanka raguwa an canza mata suna in za a canza suna in ma an gano suna an yi kuskure ba sai an sake yanka raguwa tofa ƙuntulaha da ya ji wannan bayanin shi kuma sai ya ce mata sami to wannan 'yar uwatawa faɗi sunan da za a sanya mata sai a sake mata suna faƙalar sai zainab ta ce mashi gayyirhu ila ma gayyara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka sanya mata irin sunan da manzon Allah ya canza ma wadancan matan ya canza ma ita ya canza mata barra ta koma zainab waccan ma barra ita ma ta koma zainab to ita ma a canza mata irin yadda manzon Allah ya canza fasammiha zainab sai ta ce a sanya mata zainab daga ranar da sai aka je aka ce ma wancan mata toke ba a ƙari sai maki barra daga yau sunanki zainab ga dalili ga dalili mun gane wannan ne ya sanya malamai suka ce duk sunan da yake ɗauke da tazkiya kamar yadda muka yi magana ran nan to makaruhi ne a sanya ma yaro ko yarinya shi shi yasa nuruddin shamsuddin zaharuddin kamaraddin dini dinin nan gabaki ɗaya makaruhi ne sanya su saboda mai akwai taskiya cikinsu duk suna ciki haka irin su bara'atu barakatu mun gane ita barra ɗin muhusina duka akwai taskiya cikinsu makaruhi ne a sanya su mun fahimci wannan idan aka gama irin wannan sunan babu fi ana ya canza mutum sai a canza sai a maida mutum saboda mai akwai taskiya akwai tsarkake kai a ciki allah samu dace wannan hadisin hadisi ne sahihi a ma musulun ya fitar da shi a cikin littafinsa wa alaikumussalam na'am sunana eh, a wajen yadda za a gane shi a ina a ina wai yawa to ya sai kayan bayani shi da ce a ina ke babu shi eh ƙasar hausa shi da bai haushe mai da sadu ko mai da sadu so asiya ɗin shi asiya ce bisin na haka ba matsala ba matsala asiya bisin kuma asali wata fulawa ce amma da suna yana da ma'ana kuma a cikin magabata akwai mai sunan babu laifi yayi amma bisad banna ne yana nufin mai sabon Allah so namu nan bai da matsala shi ka gane domin ai wajen wani bai tsaya tambaye ma'anai karambani ne kawai wani alkur'ani fa zai buɗa sai ya ji sunan nan sai kawai ji wata aya ka ji ana wulaƙanta alkur'ani akwai wata yariya da na gani sunanta ko eh, eh, eh, yawa izawaka kaga to ai to wannan ai ba suna ba kuma shi kuma shi izawaka <laughs> kiyama ce wa sunanta lahira ita yarinya tunda izawaka atul waqi'a na maganar lahira ce ake eh an zanna to kaga shi lantana ko ga shi wannan lantana rubirrawa a tacin fiko sai aka dace eh kuskure ne wannan eh cikin mai e lantana dama ba suna bane ba wannan a ba suna ce lantana bai da ma'ana ba kwata-kwata inda za ka fassara lantana ka gaba da za ka fassara shi tun da ko larabcin ba da aka ɗauko shi ba a daidai ba daɗe shi kai sunan wani littafin a to ai daga ciki shi alkur'anin da ya zo shi ita kalma ba ta da ma'ana ba kahiri cikin alkur'ani eh a'a a kaga akwai kahiri cikin alkur'ani sai ka ɗauko ka sa ɗanka sunan kafiri sai ka ce alkur'ani ya gani ko hamana ka ce alkur'ani ya gani ko fir'auna ka ce alkur'ani ya gani a kaga mutum ba zai haka ba idan kawo ba zai haka ba bai kamata ya wancan ba ka gani don in kawai ce zai haka to zai banna ka gani akwai yaron da aka sa masariku sariku kuma barawa yake ne domin allah ya ce wasariku wasarikatu shi bai je ce menene wasariku din ba sai kawai sai a sa ma yaro sai da sunan ya fito aka ce to ai saruku barawo ake ne muhammadu saruku to kaga dole a cire saruku aka wa mashi muhammadu to kaga wannan irin wannan karambanin ke jawaka, ka ba ce in za ka sanya ma yaro suna ka buɗe alkur'ani ba ba haka aka ce ba manzala ne ya faɗi sunaye cewa in za ka sa mu suna ga sunan da allah ya fi so ga sunayen da za ku sanya ma 'ya'ya an zo mai da yaro ya sa mai suna kaza sai a ɗauka daga nan mun gane yanzu wanda ya sa mai munzir wanda muka karanta kaga suna ne lafiyayyen munzir to allah ya sauwaƙe mala ya ce babu sarami babi na gaba shi kuma zai magana akan suna a sarami asarmi ana sawa mutum shi ko ko ba za a sawa mutum shi ba asarmi abinda yake nufi alƙafi'u mai yankewa ko yankewa to kaga mai ma'anar yankewa ba wata ma'ana cikin yankewa قال البخاري حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا زيد ابن ابن هباب قال حدثني عمر ibn uthman ibn abdurrahman ibn sa'id al-makhzumi haddathani jaddi an abihi wa kana ismuhu as-sarma fasammahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama sa'idan qala ra'aytu uthmana radiyallahu anhu muttaki'an fil masjidi wannan hadisin an karbo shi daga Usman ibn Abdurrahman ibn Sa'id al-Makhzumi shi kuma ya karbo daga kakansa kakansa kuma daga babansa wa kana ismuhu as-sarmu shi kakan na sunan shi as-sarmu as-sarmu fasammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama sa'idan sai manzo Allah ya canza mai suna ya maida mai shi sa'idan ya muke cewa sa'id eh sa'id to sa'idan ake cewa sa'idan ba Sa'id ba na <laughs> ta sai a cewa ba shi gina ba sa'idan na? sa'ad ina ji na. ƙara ya ce ra'aitu usmana mutaki an fil masjid shi wannan sarmun wanda aka canza musu na, sa'id ya ce na ga sai na usman mutaki an fil masjidi a kishin gida cikin masallaci yana sai ya baka wani labarin wani abu da ya gani don ya nuna maka shi sahabi ne ya gani amma hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni saboda jahalatu umar ibn uthman a isnadin akwai umar ibn uthman rawi ne majhul kun gan shi ko umar ibn Usman. albani ya raunana hadisin saboda wannan kalal bukhari haddasana abu nu'aymin sa'idan ana iya cewa sa'idu lahiya lau sa'idu haddasana abu nu'aymin an isra'ila an abi ishaqa an hani'in ibn hani'in an ali radiyallahu anhu qala lamma wulida al-hasan radiyallahu anhu sammaituhu harban faja annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala uruni ibni ma sammaitumuhu qulna harban qala bal huwa hasan falamma wulida al-husayn sammaituhu harban faja annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala aruni ibni ma sammaitumuhu qulna harban ƙala bal huwa husainun falamma wulida thalith sammaituhu harban faja annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala uruni ibni ma sammaitumuhu kulna harban ƙala bal huwa muhsinun summa ƙala inni sammaituhum bi asma'i walad haruna shibrun wa shabirun wa mushabbirun wannan hadisin an karɓo shi daga aliyu radiyallahu anhu Allah ya kara masu yarda ya ce lamma wuli da hasan lokacin da aka haifi hassan ɗanɗan fatima lokacin da aka haife shi ya ce sammaitu harban sai sa mai suna harbi yaƙi kaga suna yaƙi mai ake gudu na wurin shi'umci ake gudu shi'umci kar sunan ya bi shi duk inda ya zo sai yaƙi ya zo gara da ya koma can sai a ɓalle da yaƙi ya zama fitila ke nan to saboda irin wannan sammatsin na suna shi yasa ba a san sun yi irin waɗannan sunaye su kuma to da aka zo aka ce manzon Allah an haihu sai ya je faƙala da yaje yace, ya ce aruni ibni ku nuna min ɗana bayan an kawo shi yace, ce ma sammai tumuhu wani suna kuka sanya mashi kulna harban aliyu ce mun sa mai yaƙi ƙaris yace ce a'a huwa hasanun sunansa hassan falon ba wulidar hussein ana nan sai aka zo aka haifi Hussaini, wannan yau da ba 'yan tagwaye ba ne ba daban-daban aka haife su sammaituhu harban sai suka sake sanya mashi harban faja annabi sallallahu alaihi wasallam fa na aruni ibni ma sammaituhu wace kuna mun dana wani suna kuka sanya mashi kulna harban suka ce yaƙi ƙalaban huwa husainun a sunansa husain falon ma wuli da thalis da aka haifi na uku tuhu harban don ma suka sake sanya mashi harban ba ja annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya zo fa kale ce aruni ibni ku nuna min ɗana. ma sammaitumuhu wala suna kuka sanya mashi kulna harban suka ce yaki kala bal huwa muhsinun shi kuma sunan shi muhsin sun maƙala yace ce in nisan mai tuhum bi asma'i waladi haruna ya ce waɗannan sunayen guda uku asalinsu sunayen 'ya'yan annabi harun ne akwai shibirun akwai shabirun akwai mushabbirun ma'anarsu ɗaya da hassan da husaini da muhusin a wani yare a yaren su su annabi haruna dan amma a larabci ga abin gaɗin nan mun gane to shi ma wannan hadisun bai inganta ba shi wannan hadisun bai inganta ba <laughs> a cikin isnadinsa akwai hali'u ibn hali'in shi ah, a sunansa ibn hajar ya ce masturin ba san ba ne ne ba an san shi amma ba san mai ɗabi'unsa ba waƙalin nisa'i nisai ya yace laisa bihi ba'sun to saboda shine sai suka ce hadisin bai inganta ba wa salam kamar shawwal sunan wata e. a bai kamata a sa ba yaro suna shawwal ba shawwal ko me ai shawwal sunan wata ne shi bai kamata a sa mai sunan wata ba bai kamata ba shi suna ana son ya zamanto yana da ma'ana mai kyau sannan kuma ya zama da larabci su kagar wannan suna za su fada cikin sunaye wanda suke makaru hai a sanya mamce su mun gane an ce makaruhi ne babu laifi ana iya kiransa da shi amma akwai abin kyama ciki idan an ce haramun ne to wannan shine dole sai an canza sunan sai an canza sunan da su da sunayen mala'iku akwai masu sanya bayan sunayen mala'iku jibril ko akwai mika'il eh a ah, kata waje a zara'ilin <laughs> sai israfil go da maliku haka akwai malik to su waɗannan suna su ma makaruhi ne sanya ma yaro su allah samu dace su da haka wannan suna na asar makaruhi ne a sanya shi ko kuma babu kyau a sanya mai yaro shi duk da hadisan ba su inganta ba amma dai yana dauke da ma'ana wanda yake ba ta da kyawun sosai to bari mu kara babukan nan guda biyu sai mu tsaya kan su haddasa muhammad eh, babu gurab babun gurab mai gurab hankaka kenan ko to a sa mutum suna hankaka haddasa muhammad ibn sinani su jahiliya ta ɗaya kama da maguzanci ba maguzanci ne ba shi ya sanya wani suna na abin ga a jahiliya akwai shi kamar maguzancin hausawa ne ya sunayen maguzawa suke ciwake ga sunan haka za ka yi ta jin su ba ma'ana su tsaga rana su sanau haka za ka yi ta zo su to haka su ma jahiliya suke don haka kaji an ce an sa mutum hankaka a jahiliya kake mamaki ba wani abu ne musulunsu to ya ce haddasa muhammad ibn Sinani, ƙala haddasa abdullahi ibn haris ibn abza ƙala haddasa ni ummi ra'idatu bintu muslimin an abiha kala shahidtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama hunainan li ma ismuka qultu gurabun qala na bal ismuka muslimun an karbo wannan hadisin daga ummira ra'idatu binti muslimin an abiha ta karbo daga babanta ita ra'idatu ɗin diyar shi babanta an abiha ya ce da ya halarci yaƙin hunayen da aka ce bayan gaba yaƙi manzan allah ce wai kai ya sunanka ma muka mai sunanka kulce ce sai na ce gurabun ce sunansa hankaka manzan allah ya ce a ba a suna hankaka bal muka muslimun ce daga yau sunanka muslim a shekaga muslim suna ne mai kyau daga bakin manzan allah ya fita mun gane ana yi sama yaro suna muslim duk da akwai nau'i na taskiya ciki amma tun da manzan allah ya ba da lasisin a sanya sai a sanya mun gane wani hadisin hadisi ne sayi babu shihabin babin shihab mini ne shihab asalin shihab tartatsun wuta amma asalin shihab din ba in dare ya yi za ga wannan abin da kuke ce mai ake ce mai da hausa mashin allah ake sai mashi ko me ko yula a ba ci ce tauraruwa mai wutsiya ba <laughs> kun ya gane ya abuku wanda za a ga wuta ta yi tafi a sama yawato wannan shi ne to a sa mutum wannan sunan tartsatsi tartsatsun wuta kenan قال البخاري حدثنا امر ابن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتاده عن زراره ابن اوفا عن سعد ابن هشام عن عائشه رضي الله عنها ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انت هشام an faɗa wa manzan in ji aisha daga aisha radiyallahu anha an gaya wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ana ce mai shihab tartsatsi faƙari sai manzan allah ya ce a bal an ta hisham daga yau sunanka hisham hisham daga shihab zuwa hisham su wancan tartsatsi in sunan ya bi shi da yara ɓuri sai a tashi da wuta kaga ya zama mai ya zama fitina kushe sa ire-iren waɗannan sunayen saboda tasirin suna da kuma shi'umci ko canfi na suna su irin waɗannan abin suna bin sunaye shi sa musulunci ya hana duk sunan da yake da ɗauke da wani abu na abin ki to kar a samu yaron sunan saboda sunan yana iya bin shi sai ga duk inda ya raba wannan abin kin ya faru mun gane allah ya samu dace so na haka idan an samu mutum da irin wannan suna sai a canza mai sai a maida mai suna mai kyau wannan sunansa shahab manzo allah ce a sunanka hisham shikenan kaga hisham suna ne lafiyayya ana ya sa yaro suna hisham allah ya samu dace ina gina anan za mu tsaya idan allah kai mu sati mai zuwa za mu tashi babi na 365 kenan a kira sallah to alhamdulillah ina gani anan za mu tsaya idan allah kai mu sati mai zuwa da yardar ubangiji za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi da daidai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladai a kuskuren da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi yafe mana baki da wa alaikum salam na? Hmm. ba daidai ba ne ba akwai wannan canfi ne wannan ba shi umci ba ne ba wannan shi ai shi umci za ga absunan yana da alaka da abin da aka faɗaɗin kamar yanzu wannan talsatsun wuta an haka yana da alaka da wuta so idan sunan ya hau mutum sai ga da ya je din sai ga wuta ta tashi ko a sa ba yaro yaƙi din kamar yadda aka samu wannan ko yadda ake cewa yaƙi sai ga din da ya je sai ga an fitine su da yaƙi wurin to amma shi abinda hausawa suke yi ai suna ne mai kyau su kamar sunan uh, wani sai a ce mai dun mai suna kaza kaza yake yi wannan tajirba ce wani ne ya ga ya experience wannan in kaje kuma za a ga wani mai irin sunan shi ko ba haka yake ba ka gane su wannan canfi ake ce mashi shi kuma canfi bai da wani tasiri kamar za a ga galibi akan ce mai sunan aliyu ne ake ce mashi a hausa za ce jarumi ne ana jingina aliyu da jarumtaka to amma lazim ne a sami aliyu jarumi ana samun wani aliyu gan shi rago <laughs> ko ba haka ba ko kaga wannan experience ne ko mai suna aminu a ce yana jariri zai yi kuka ba dole ba ne ba ina wani aminin ne aka samu mai kuka ta ba wani bayan da aminu kuma sai ya yi kuka kaga wannan shi ne ake ce macamfi wannan bai da wani tasiri na eh. suna cikin sunayen manzan allah eh yana shi ne ma cikakken sunan al'amin ka gane sai dai a ce Aminu lahi shi ma na akwai taskiya ta shigo ciki amma al'amin yana cikin sunayen manzan allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi ana sa ma yaro suna al'amin ko aminu kamar yadda ake cewa da hausa ka gane to allah samu dace abinda muka faɗi da daidai Allah shi ba mu ladan kurakuran mu Allah shi mana afa shi yafi mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kare mu daga waɗannan bala'o'i da waɗannan fitintunu wanda ake ta fama da su abubuwan da barayin daji suke ta ƙare muna roƙon allah ta'ala ya sanya mana mafita ya kare mu ya kare garuruwanmu gabaki ɗaya yara 'yan makaranta wanda barayi suna neman su hana karatu muna ƙara sanya su a cikin addu'a allah ya kubutar da su ya maido su zuwa ga iyayensu da kuma dangunansu lafiya cikin aminci akwai 'yan makarantar ta gina yaran islamiyya wanda tsawon lokaci muna ta'adda muna roƙon allah ta'ala ya kubutar da su ya maido su zuwa ga danginsu da iyayensu haka yaran makarantar yawuri su ma muna roƙon allah su wata ta'ala ya kubutar da su to kuma jiya ba an ce an sake ɗaukar waɗansu 'yan makaranta ɗin a bakura jihar zamfara ne duk da ne ba su da yawa an ce mutum sha biyar ko wani abu kamar haka nan amma kafin su tafi sun an kashe mutum hudu a kusa dan sanda ɗaya da masu gadi guda uku sannan aka tafi da waɗannan 'yan makarantar su sha biyar da malami ɗaya da iyalansa wanda kamar cikin kamfan da makarantar suke zaune to allah kubutar da su allah sanya musu mafita abubuwan da ya gasu nan dan musa ko 'yan tumaki kusa an ce su ma barayin sun dan matsa ba wurin tsakanin nan saunan nema ya sanya yau matasan suka fito suna ta zanga-zanga sai rufe kusan hanyar awanni suka hana bi saboda suna kallon kamar gwamnati ta yi biris da abin ana ta kashe su kullum amma ba wani alama na daukar matakai ko wani abu kamar haka nan to muna roƙon Allah ta'ala ne ya kare mu kuma ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kare mu daga waɗannan fitintunu da waɗannan bala'o'i sannan akwai waɗansu bayan allah matafiya wanda su ma aka tare su a cikin jos aka kashe sun fito daga bauchi ba su tafi wajen ondodin na haka irin mabiya ɗariƙa ne sun zo da yake shi ɗaya bauchi duk shekara farkon shekara a wani zikiri da suke da sabon shekara wanda an ƙare za a addu'o'i to wajen wannan zikirin suka zo to akan koma wasu ta gida sun shigo jos kawai waɗansu mutane suka tare su kawai suka ci gaba da buɗe musu wuta mota biyar ce waɗansu dai sun samu sun gudu amma dai kusan mutum 23 a lokacin sai da aka ɗauki gawa 23 yanzu daga baya waɗanda suka mutum sun kai 27 an ƙara ganin gawa hudu kusan mutum 23 ko wani abu kamar haka su kuma suna gwanci asibiti waɗansu an sassare su waɗansu harbi sannan eh, kisa na rashin imani haka aka yi musu akwai waɗansu 'yan videos 'yan kaɗan wanda suka fito to bidiyon ba su da kyan gani ba su da kyan gani saboda abinda ake cewa musula haka aka yi wa mutane mai kisan gida kuma ba su ji ba su gani ba su arnan jos in suna fada da musulman jos misali shi wanda ya zo wuce aka hanya ya laifinsa ɗan fadan da ka yi sai ka yi fada da wanda kake fadan da shi misali in ma fadan da to balle mutanen nan ba abin da aka yi musu kuma abinda bincike ya nuna ana zargin wata kabila cikin kabilun arnaɗin nan na filato su ake zargi da hannu cikin wannan kisa kaga mataki na farko shine a bincika ina suka samu ina suka samu bindigoci sannan kuma na biyu me laifin waɗannan mutanen da za su tara hanya kawai su kashe su wannan shi ake ce ba zalunci to amma da yake kasan nan kasan nan musulmi bai da gata a kasan nan idan ba tashi tsaye aka yi ba haka maganin nan za ta zo ta mutu domin bayo suka fara irin wannan ba a baya an yi su tara mutane su kashe shi kenan a zo a yi ta magana a a zo ba a komai a na baya-bayan na akwai wannan sojan wanda suka tare wanda magana an ɗago ta ko magana ta mutu shi kenan to wannan shi ma idan ba ƙungiyoyin musulmai da shugabannin musulunci tashi tsaye suka ake ta magana ba to haka abin da zai zo ya wuce ba abin da za a yi to in kuma ya wuce ba a yi komai ba gobe sai an ƙara ƙa'ida dama kenan yi amfanin hukunci kenan shi hukunci shi ke taka birki, idan aka hukunta waɗannan ba kashewa suka yi ba su ma a kama su a kashe su to wannan shi zai sanya gobe wani zai ce in na kashe fa kashe ni za a yi to amma an kashe an gaba a komai ba to gobe sai an ƙara shi ya sanya maganganun da aka fari yanzu maganganu ne masu kyau abinda musulmai suke nema yanzu na farko dai duk waɗanda aka kashe ɗin nan gwamnatin jihar filato ta biya jiya wanda da aka kashe a biya shi diyar ransa a biya iyalansa ko danginsa diya ta an kashe shi bai laifin komai ba waɗanda aka ji rauni a biya su diya su ba. sannan a yi bincike yadda yan sanda sun ce sun kama mutum ashirin to a binciko suwa suka sanya su waɗanda ke da hannu a ciki a hukunta su daidai da dokoki na ƙasa to sannan gwamnatin jihar filato ta tabbatar ma al'ummar musulmi cewa ba za a yin haka ba da haka yi wannan shi ne da zai bude a samu zaman lafiya duk da dawa daga cikin musulmi wanda suke magana shi gwamnan filato ne yanzu ba a zargin yana da irin wannan haɗin baki da arna ɗin a kashe musulmi bal shugabannin musulunci ma na ganin waɗanda suke maganganu duk sun yabe shi sun nuna cewa mutum ne wanda a zahiri ma kana iya cewa ya fi goyon bayan musulmi duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso ke sa su arnan ma suke jin haushinsa to amma dai in hakan ta tabbata abinda zai kara tabbatar mana da haka ya yi tsaye ya tabbatar da cewa an ɗauki mataki na hukunci akan waɗanda suke wannan ta'addanci waɗanda suka rasu muna roƙon allah ta'ala ya ji kansu ya sa shahada ce suka yi waɗanda suke wannan ta'addanci allah ya tona musu asiri ya bayyana su a kama su a gane ko suwa ne kuma allah ya ba hukumomi iko da damar ɗaukar mataki a kansu irin wanda ya dace darasin da za mu ɗauka yau idan da waɗansu musulmai ne waɗansu kiristoci sun fito daga wajen ibadarsu suka tare suka ka bude musu wuta da yanzu shugaban amerika ya yi magana da yanzu shugaban amma yanzu da yake musulmai ne a kashe shiru kake ji da kyarma amma samun shugaban kasa sun yi magana sun ce ba a kyauta ba amma abubuwan da da sai ka ji an kashe musulmi sai a shiru shi kenan to kuma wannan wajibi ne kungiyoyi na addinin musulunci a tashi tsaye a ta magana kar abin magana ta wuce a har sai an tabbatar da an ɗauki mataki wanda ya dace da mutanen da suke wannan ta'addanci wannan shi ne da zai buɗe kofa a samu zaman lafiya allah ya tsare mu ya tsare dukkan 'yan uwa musulmi a duk inda suke ya amintar da mu a cikin dukiyoyinmu da mutuncinmu da iyalanmu da komai namu allah ka amintar da mu a duk inda muke allah ka amintar da musulmi a duk inda yake a cikin duniyar nan ya ubangiji kai mai iko ne akan wannan wa subhanaka allahumma wa da nashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh